Bonoboi combinas sonoin kiel homoi. Bonoboi estas lau actuala studajo capablai combini unuopain sonoin cae vocoin al complexai son sin sequoi, kiwi similas al homai vort combinoi. La malcovro metas demando signon alla unicetso de homa lingvo cae liveras novain ecconoin pri la evoluzio de complexae comunicae capabloi. Ciam bonoboi comunicas cun samspecianoi, tio sonas por laicoi versaine ciel sensenza criacciado. Novae studagiae datumoi tamen montras che malantao la diversae vocoi cae sonoi de la primatoi cacigas vere diversae cae complexae en havoi. Char bonoboi capablas combini sia in sonoin laula principio de la compone Cetio temas pri principio, ce ciula en hava signifo de sons in sequo, ec estas ella la signifoi de giai unuopai consisteroi, sed ancau la ordigo de la sonoi cae vocoi estas decida. En la bonobo gruppo cium ni prilumigis, ma longa faifado exemple pova signifi auscultu ciui. Se post tio sequas ancorau alia pli longa faifado, Tiam tio ofte estis signalo por la gruppo che ciui retirigiu clarigas primatologino de la Universitato de Zurichio. La esplorista te amo estis observinta grupon de bonoboi en la Kokolopori Comunuma reserveio en la Democratia Respubblico Congo cae faris pli ol septcent registrajoin de bonobo sonoi, quiu in la esplorista te amo poste analisis mi precise documentis ciam cae en ciui contextoi la primatoi elbusigis certain sonoin cae ciel iliai samspecianoi reagis pritio, diras la primatologino. El ciui tiui informoi, la esploristoi faris fine spezzon de bonobo vortaro. Ce la analiso de la bonobo sonoi, ancao montrigis che la primatoi ne nur sequis la principoin de la simpla compone plezzo. Ili ancao presentis la capablon al complexa compone plezzo. Tio diras, che la signifo de son combinaggio ne estas ciam concludebla el la unuopai consisteroi, set che unu sono modifas la signifon de la alia. Exemplo, por simpla componeblezzo estas la vorts in sequo blonda danzanto. Tie estas relative clare che temas pri danzanto quiu estas blonda. Clarigas alia biologo de la Harvarda Universitato quiu ancao parto prenis en la studo. Exemplo por complexa componeblezzo estas aliflanque, malbona danzanto tiu case ne temas simple pri malbona persono, kiu estas ancau danzanto, sed la adjektivo malbona modifas citie ancau la signifon de danzanto, lau maniero, kiu ne estas concludebla nur ella unuopai vortoi. Componeblezzo Cai principe complexa componeblezzo estas principe io kion oni conis dum longa tempo nur de la homa lingvo, diras la primatologino. Mia esplorado montras nun tamen clare, che ancau bonoboe applicas tiun principon. En pli fruae prilumigoe estis crome trovitae indicoe pritio, che ancau cimpanzoe sequas la principoin de la componeblezzo. La novae ekkonoi pri la bonoboi jetas laula esplorista te amo protio ancau novan lumon sur la evoluzion de la homa lingvo. Ili montras che la capablo formi complexain son sin sequoen existis versane jam longe antau la homo. Ni, ciel homoi, havas unu comunan antaulon cun chimpanzei cae bonoboi. Per tio, che ni trovis iam ce cimpanzoi indicoin, che ili havas complexan compone en sia comunicado, cae che ni povis nun ancau montri tion ce bonoboi, tio sugestas al ni, che do ancau iam comuna anta ulo posedis tion capablon, diras la biologo. Laic cono lauli plue metas demando signon sur la unicetson de la oma lingvo, cae montras che la comunicado de la bonoboe estas pli proxima alla homa lingvo ol oni supposis gis nun. Por povi plue esplori tion, necessas protecti la bonoboin pli bone. La protecto de la bestoe done nur gravas por la biodiversetso, set ancao por pli bona compreno de la homa evoluzio.